بسم الله الرحمن الرحيم ثم نتكلم في المسألة ابتداء فحجة زفر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القوس حدث من غير فصل بين القليل والكثير ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد لأن القليل خارج نجس كالكثير فيستوي فيه القليل والكثير كالخارج من السبيلين bizlar o'sha tahoratni nimalar sindiradi shular bobida dars aytayotgan edik bu e, hay qilishlik imomlarimiz Abu Hanifa Abu Yusuf Muhammad bir kishini og'zi to'lib qayqsa tahorat sinadi agar og'zi to'lmasa tahorat sinmaydi degandilar hmm. imomi zufar bo'lsa qanday bo'lsa ham qayqisa tahorat sinaveradi degandilar ana shu masalani endi boshidan yana boshqa tarafidan hujjatlari bilan aytamiz dedilar. Zufarning hujjatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganki payg'ambarimiz aleyhisselam aytdilar al qolsu hadas qay betahoratlidir deb oz ko'pini ajratmasdan aytdilar mana Züper mana oz ko'pini aytmadilar payg'ambarimiz demak kim qay mı ozmi ko'pmi torat sinadi chunki e, betahoratlik najasni chiqishligi uchun ismdir qayerda najas chiqsa o'sha yerda betahoratlik bo'ladi bu topildi shu yerda ya'ni e, o'sha qay ozmi ko'pmi chiqdi ozgina ham bu chiquvchi va najasdir xuddi ko'pga o'xshagan demak ozi ko'pi barobar kal xorij minas sabilayn ikki sabildan ikki yo'ldan chiqqan narsa kabi ya'ni ikki yo'ldan oz chiqadimi ko'p chiqadimi nima chiqsa tahorat singani kabi qay ham ozmi ko'pmi tahorat sindiraveradi dedilar dalillari mana bu hadis ekan ولنا ما روي عن, عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عد الأحداث جملة وقال فيها أو دسعة تملأ الفم ولو كان القليل حدثا لعده عند عد الأحداث كلها وأما الحديث فالمراد منه القيء ملء الفم لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو القيء ملء الفم أو يحمل على هذا توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض وقوله وجد خروج النجس في القليل قلنا إن سلمنا ذلك ففي قليل القيء ضرورة لأن الإنسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء ومن صاحب السعال ولو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج ولا ضرورة في القليل من السبيلين ولا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء وبين أن يكون طعاما أو ماء صافيا لأن الحدث اسم لخروج النجس والطعام أو الماء صار نجسا لاختلاطه بنجاسة المعيدة ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير من الفم biz nima dedik? Og'iz to'lib qayqisa tahorat sinadi, agar og'iz to'lmagan bo'lsa, tahorat sinmaydi dedik. Dalilimiz Hazrat Ali roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan u kishini o'zlariga mavquf bo'lgan o'zlarining so'zlari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu bo'lgan, ya'ni payg'ambarimiz aytdi deb aytgan so'zlari ham bor. Har ikki hadisda shunday so'z bor ekanki, e, Imom Ali roziyallohu anhu betahoratliklarni jumlatan umuman sanab turib va shular orasida aytdilarki, "Audas'atun tamlaul fama" deb Ya'ni bir qayki og'izni to'ldirsa, o'sha ham tahoratni sindiradi deb og'izni to'ldirsa degan so'zni qo'shib o'tdilar. Agar ozgina qay ham betahoratlik bo'lganida unda e, sanagan bo'lardi Ali ana shu betahoratliklarni hammasini sanagan vaqtlarida ozgina qay ham tahorat sindiradi deb aytgan bo'lardilar. Endi Imom Zufar keltirgan qay betahoratlikdir degan hadisdan maqsad og'iz to'la kelgan qay murod bo'lyapti. Chunki mutlaq aytilganda odatdagi qayga aylanadi, odatdagi qay tushuniladi. E, u o'sha og'iz to'lib kelgan qaydir. yoki shunday hadisni biz bu yerda og'iz to'lib kelgan qay deb hamil qilamiz. Ikkita hadisni muvofiq qilishlik uchun va bir-biriga teskarilikdan saqlashlik uchun. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qay qilish betahoratlik deganlarida de, og'iz to'la qay qilish tahoratli deganlar deb tushunamiz. Chunki yana bir hadisda og'iz to'lgan qay betahoratli debdilar. Boshqa hadisda og'iz to'lmasa ham betahoratli bo'ladi desalar, ikki hadis bir-biriga teskari kelib qoladi. Shuning uchun o'sha e, qay betahoratlidir degandan maqsad og'iz to'lib kelgan qay deb tushunamiz ekan. E, endi Imom Zufarni ozgina qayi chiqsa ham o'sha najas chiqdi-ku. Ozginada ham shu najasni chiqishligi bor-ku, demak tahorat sinish kerak ozgina qayda ham degan gaplariga javobimiz shuki, biz bunga taslim qilib to'g'ri deb tasdiqlaganimizda ham ammo ya'ni ozgina qay ham najas bo'ladi deb tasdiqlaganimizda ham lekin ozgina qayda zarurat bor. Ya'ni nochorlik bor. Ee, inson bundan xoli bo'lmaydi. qorin juda to'lib ketgan vaqtida og'izga bir narsa kelishi mumkin. Yo min sahibi sual, sual deb ko'k yo'talda aytadi. O'sha ko'k yo'tal kasaliga duchor bo'lgan inson doim yo'talib bir balg'am kelib turadi. Mana bu nochorlik bu endi. Agar shularni biz betahoratlik desek, odamlar qiyinchilikka tushib qolardi. Ya'ni ha tahorat sinib qachon bir shunaqa balg'am keladimi, bir ozgina narsa og'ziga keladimi, tahorat sinaversa, tanglik qiyinchilik bo'lardi. Alloh taolo bizga bu dinda bir tanglikni qilmagan, ya'ni bizga bu dinni yengil qilib yuborgan. Ammo haligi insonni ikki yo'lidan keladigan narsada unda nochorlik yo'q. Ya'ni u ikki yo'ldan odatda keladigan nima bo'lsa unda e, tahorat sinaveradi. Ammo og'izga balg'am kelib qolishligi bu juda ko'p odamda sodir bo'ladigan deyaptilar. Endi o'sha qay qanaqa narsa bo'lish kerak? Murratan safro. Masalan, safro bo'ladimi u? Achchiq suv. Yo'q, qora bir narsa keladimi ichkaridan og'izga qay bo'lib? Yo taom bo'ladimi? Yo toza suv keladimi? Og'iz to'lib keldimi? Tahorat sinaveradi, og'iz to'lmadimi, tahorat Çünkü Chunki betahoratlik bu najasni chiqishligini ismidir. Qachon najas chiqsa, tahorat ketadi. Taom, suv, taom yoki suv necaske aylanadi. Ya'ni og'izdan qaytib chiqqan, qay bo'lib chiqqan taom yoki suv najas hisoblanadi. Nima uchun? U oshqozondan chiqyapti. Oshqozondagi najosatlarga aralashib keyin chiqqanligi uchun. Demak, o'sha najas chiqdi deb turib, demak og'izni yuvib, tahorat qilib, tahorat sindi deb hisoblaymiz. Og'iz to'lib kelsa. Endi shu og'iz to'lib kelsa degan so'zni qanday tushunish kerak? Shu haqda ham yana alohida tushuncha berib aytayaptilar-ki, u imomi Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammaddan qilingan zohir rivoyatda og'iz to'lib kelishlikni tafsiri berilgan emas. Abu Ali Daqqoq degan kishi bunday deydilar. Vaqol Abu Ali Daqqoq هو أن يمنعه من الكلام وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن إمساكه ورده وعليه يعتمد الشيخ أبو, أبو منصور وهو الصحيح لأن ما قدر على إمساكه ورده فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج فلا يكون سائلا وما عجز عن إمساكه ورده فخروجه يكون بقوة نفسه فيكون سائلا والحكم متعلق بالسيلان ولو أقل من ملء الفم مرارا هل يجمع ويعتبر حدثا لم يذكر في ظاهر الرواية Abu Ali Daqqoq aytadiki, og'iz to'lib kelgan qay degani odamni og'izi shunda to'lib qoladiki, u gapira olmay qoladi. Ya'ni bu og'izdan chiqib ketish degani emas, odam gapira olmaydigan darajada og'izi e, ichidan chiqqan qayga to'lib qolsa. Shuni og'iz to'lgan deyiladi deb tushuntirsa Abu Ali Daqqoq. Hasan ibn Ziyod degan olim aytadiki, yo'q og'iz to'lib kelgan qay degani inson ichidan kelgan qayni ushlab qaytarib yuborishga qodir bo'lmaydi chiqib ketadi og'izdan shayx abu mansur moturidiy ham shunga suyanganlar shu gap to'g'ri chunki qaysi bir qayni ushlab qaytarib yuborishga qodir bo'lsa bir odam unda e, bu qayni og'izdan chiqishligi o'zini quvvati bilan chiqqan bo'lmaydi balki o'sha odam chiqargan bo'ladi demak haligi qon oqqanga o'xshagan oqqan bo'lmaydi. Qon chiqqanda torat sinmaydi, oqqanda sinadi dedik-ku. Og'izga kelgan qay o'zi chiqib ketmasdan odam o'zi tuflab chiqarib olar ekan, demak u qay o'zi chiqmadi, chiqarildi. Xuddi qonni siqib chiqarilgandek, unda tahorat ketmasdi agar oqmaydigan qon bo'lsa. oqishlik shart edi. Mana bu e, qayda ham oqishlik shart, ya'ni o'zi chiqib ketishligi shart. Endi nimaniki ushlab tura olmasa, qaysi qayni bir inson qaytarib yubora olmasa, ushlab tura olmasa, unda demak u og'izdan chiqib ketgani o'zi chiqdi. O'zining quvvati bilan chiqdi. Demak u oqib chiqdi deb tushuniladi. Hukm saylonga mutaalliqdir, ya'ni hukm o'sha oqishlikka taalluqli. Ikki yo'ldan boshqa yerdan kelgan najosat o'zi oqsa tahorat sinadi. Ikki yo'ldan kelgan najosat ko'rinishi bilan tahorat sinadi. ana demak bu yerda otilib chiqib ketgan qay oqqan hisoblanadi va torat sinadi. Endi og'iz to'lmay qilgan qay bo'lsa, yu bir necha marta bo'lsa shu ish. O'shalarni hammasini bitta deb to'plab betahoratlik deb e'tibor qilinadimi? Bu to'g'rida ham zohir rivoyatda bir narsa aytilmaydi. ammo abu yusufni o'zlaridan bir rivoyat bor ekan varuviy an abi yusuf annahu in kana fi majlisin vahid yujma va illa fala وروي عن محمد أنه إن كان بسبب غثيان واحد يجمع وإلا فلا وقال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان وجه قول أبي يوسف إن المجلس جعل في الشرع جامعا لأشياء متفرقة كما في باب البيع وسجدة التلاوة ونحو ذلك وقول محمد أظهر لأن اعتبار المجلس اعتبار المكان واعتبار الغثيان اعتبار السبب والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان ولو سال الدم إلى ما لان من الأنف إلى سماخ الأذن يكون حدثا لوجود خروج النجس وهو انتقال الدم من الباطن إلى الظاهر Xo'p, endi o'sha og'iz to'lmagan ozozdan bir necha marta qay kelsa, o'shani agar bitta kelganda og'iz to'lib ketadigan darajada bo'lsa, shuni bitta deb hisoblab jamlanadimi? Bu haqda Abu Yusuf aytayaptilarki, agar bir o'tirishda bir necha marta ozozdan qayqsa, unda jamlab, ya'ni hammasi bo'lsa og'iz to'lar degan hisob bilan tahorat sinadi. Agar bir o'tirishda emas, bir tahorat o'sha og'iz to'lmay kelib, yana boshqa yerda ya'ni bir o'tirishdan o'zgargandan keyin yana og'iz to'lmay kelib, bunaqa majlislar xilma-xil bo'lsa, bu bu vaqtda jamlanmaydi debdilar. Muhammaddan rivoyat bo'ladiki, unday emas. Balki bitta sabab bilan qayqsa, bir necha marta bo'lib qildi qayni. Lekin bitta ko'ngilainish bilan bo'ldi. O'shinda jamlanadi. Ya'ni shu qayqilishiga sabab bitta bo'lsa, o'sha azozdan bir necha marta qayqsa, uni e, qay jamlanadi. Agar bir qayqiganda boshqa sabab bilan, ikkinchida boshqa sabab bilan qayqsa, u jamlanmaydi. Abu Ali Daqqoq bo'lsa, qanday bo'lsa ham jamlanadi. Ozozdan qay bir necha marta. Shu odamni qay bitta deb hisoblanadi va tarat sinadi der ekanlar. Abu Yusuf bir majlisda bo'lishligi kerak, bir o'tirishda der ekanlar. Dalillari bir o'tirishlik shariatda bo'lak-bo'lak narsalarni to'plash to'playdigan bo'lib qolgan. Shariatda shunday hukm bor. Masalan, savdoda yo sajda tilovatda mana sajdai tilovatda bir o'tirganingizda bir oyat sajdani 10 marta o'qisangiz ham 1 marta sajda qilasiz. Ammo e, bir o'tirganingizda bir o'qib, keyin narroqqa jilib yana bir o'qib yo bir o'qiyotgan bo'lsa, siz birov bir joyda o'tirib o'qiyapti-yu, siz bir joyda o'tirib eshitdingiz, keyin narroqqa borib eshitdingiz, mana majlis o'tirishingiz o'zgarsa, necha yerga o'zgarsiz, shuncha sajda qilasiz. Ana o'tirishlik o'sha E, jamlashligini, ya'ni bir o'tirishingizda 10 marta sajda tilovatni o'qisangiz, e, oyat sajdani o'qib tilovat qilsangiz yoki e, oyat sajdani tilovatini eshitsangiz bir o'tirishda, bir marta o'qigan hisoblanasiz va bir marta sajda qilish vojib bo'ladi. Har joylarda o'tirishni o'zgartirib, o'zgartirib o'qib yo eshitsangiz, unda shuncha marta sajda qilasiz. Savdoda ham shunaqa. Savdoda masalan, siz bir narsani sotaman desangiz, xaridor sizdan shu falon pulga sotaman deganingizni eshitgandan keyin o'sha turgan joyida olaman deb javob qilmasdan bir qadam bosib turib javob qilsa, siz aynishingiz mumkin. Chunki haligi bir o'tirishlik yoki bir xil holatda turishlikni hukmi bor ekan. Mana shu joydan o'zgarmasa, o'sha avvalgi haligi savdoga qo'ygan baho turadi. Bu juda nozik masala bu. Masalan, ba'zilar savdo qilyotib aynib ketadi. Falon pulga beraman dedi. Oluvchisi xaridori olaman dedi. Keyin sotadigan bermayman deya boshladi. Siz o'zingiz aytdingiz-ku shu narxda nega endi sotmayapsiz degan bir tushunmovchilik paydo bo'ladi. Ana shu e, sotuvchi o'zini narxini aytganda eshitgan vaqtida xaridor qaysi joyda tursa o'sha vaqtida javob berish kerak. O'sha joyida javob berish kerak. Masalan, ehtimol o'rtada 5-10 daqiqa o'tib ketsa ham joyidan jilmasa agar bu sotaman degan narxni eshitdi va o'ylanyapti, o'ylanib sekin javobini berishi mumkin. Lekin falon pulga sotaman degan gapni eshitgandan keyin eshituvchi xaridor shu so'zdan keyin boshqa yerga jilsa, endi bu sotaman degan odam go'yo havoga aytgandek bo'lib qoladi. Haligi xaridor endi olaman desa, bu sotuvchi, yo'q, men sizga aytgan vaqtimda siz olaman demadingiz. Demek men sizga sotmayman yo boshqa narxga sotaman deyishi mumkin. Mana demak savdoda o'sha oldi berdi qiluvchini aytayotgan so'zi, e, e, javobi bular hammasi bir majlisda, bir turishda, bir o'tirishda bo'lsa, mana shu ikkovi oldi sotdi hisoblanadi. Agar bittasi jilib ketadigan bo'lsa, masalan xaridor hozir aytgan misolimizda, undan keyin olaman desa, u o'tmaydi u. Bu narsa yana boshqa masalalarda ham bor. Masalan, shariatimizda go'dak holida nikoh durustdir. Yosh bolani e, uylab qo'yish mumkin. Yosh qizchani turmushga chiqarish mumkin. Bu degani ya'ni balog'atga yetmagan yoshdagi. Albatta o'shalar ro'zg'or qilib er-xotinlik qilishi emas, balki nikohni o'zi mumkin. Masalan, otasi o'sha bolalarda, otalari quda bo'lmoqchi bo'lib, o'g'lini o'rtog'ini qiziga uylab qo'ydi. Otalar rozilik berdi. Bolani roziligi olinmadi, chunki u yosh bola bilmaydi u narsani. Mana mana shu holatda endi balog'atga yetgandan keyin eshitiriladi. Haligi uylangan o'g'ilga yo erga tekkan qizga balog'atga yetgandan keyin seni falonchiga erga beruvdik yo seni falonchiga uylaganmiz. Falonchi seni xotining deydi. Shu balog'atga yetgan o'g'il yo qiz shu gapni eshitgandan keyin indamasdan bir qadam bosib turib kerak emas deydigan bo'lsa nikoh buzilmaydi. Ammo eshitgan o'rnida e, men rozi emasman desa nikoh buziladi. Ya'ni buni roziligini e, rozi emasligini aytishligi o'sha eshitgan majlisida bo'lish kerak. Naryoqqa o'tdimi? Men noroziman degani bekor bo'ladi. Haligi qiz masalan men unga tegmayman desa, kuyapti bunga o'sha xabar eshitib balog'atga yetgandan keyin eshitgan vaqtida o'sha majlisida javobini qilish kerak endi avval ham eshitib yurgan-ku buni bu hisob emas balog'atga yetgandan keyin odam o'zini so'ziga javob beradi shariatimizda balog'atga yetmagan bola qiz bu nima desa ham gunohi yo'q va u gap o'tmaydi balog'atga yetgandan keyin birinchi xabarida o'sha jilmasdan turib o'sha ha yo yo'q javobini berish kerak. Agar indamay ketsa ha degani bo'ladi. Abu Yusuf shu masalaga binoan qayqiganda ham og'iz to'lmay qayqisa, bir o'tirishda bir nechta qayqigan bo'lsa, ozgina ozginada. Shuni jamlanib tahorat sindi deydi. Ammo Imom Muhammad bo'lsa boshqa gap aytibdilar. U kishi nima dedilar? Yo'q, o'sha oz-ozdan qayqiganda oz ozdan qayqiganda bir necha joyda qayqisa ham lekin shu qayqilishiga sabab ko'ngil aynish sababi bir xil bo'lsa birida boshqa narsa sababli ikkinchisida boshqa narsa sababli qayqimadi ya'ni bitta sabab bilan bir necha marta qayqisa o'sha sabab bitta bo'lsa jamlanib turib tahorat singan hisoblanadi dedilar mana shu gap to'g'riroq gap deb aytyaptilar bu kitobni musanniflari Val vujud yudofu ila sabab la ila makan. Bir narsani mavjudligi sababiga izofa qilinadi, makonga emas. Ya'ni sababga qaraladi, makoniga emas. Bir masalan, u odamdan najosat chiqdi, tahorat sindi deyishimiz uchun nima sababdan degan sababi suriladi, so'raladi. Ammo e, qaysi yerda o'sha tahorat sindi deb so'ralmaydi. Shuning uchun Muhammadni bir sabab bilan qay bo'lsa, bir necha qay jamlanadi degan gaplari to'g'ri. Ha, endi yangi masala agar qon burunni yumshoq joyiga oqib tushsa yoki quloqni eshitadigan, ya'ni quloq teshigini ichiga qo'lingizni bir narsani solsangiz qon olib chiqadigan darajada qon oqib chiqdi. Tashqarisiga chiqqan yo'q quloqda. Burunni ham tashqarisiga chiqmadi. balki ichida yumshoq bo'lgan joyi, ya'ni suvaydan yumshoqlik tarafiga o'tdi. Bir narsani qo'lingizni solsangiz o'sha qon chiqadi. Ana o'sha bilan tahorat sinadi. Chunki najas chiqdi deb hisoblanadi. Ya'ni qon ichkaridan badanning ichidan, badanning tashiga chiqdi. Chunki og'izni, burunni badanni tashi deb hisoblab usul qilganda yuvish farzidir. Ana yuvish farz bo'lgan joyiga qon keldimi? Ana quloqni ham yuvish kerak edi. Demak, o'sha yuviladigan joyiga qon kelganligi uchun tashqariga qon chiqib ketmagan bo'lsa ham tahorat singan hisoblanadi. وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره حتى صار في قلفته فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي أو البول من فرجها ولم يظهر ولو حشى الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها لم ينتقد وضوءه لعدم الخروج وإن تعدت البلة إلى الجانب الخارج ينظر إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل ينتقض وضوءه لتحقق الخروج وإن كانت متسفلة لم ينتقد لأن الخروج لم يتحقق yana bir masala aytilyapti bu ehtimol e, bo'lmaydigan, juda kam sodir bo'ladigan masaladir. Aytib o'tganimizdek, bizni islomiy fiqh e, insoniyat hayotida duch keladigan har qanaqa masalaga javob bergan. Jumladan mana bu masalani ham mana o'rganaylik. Imom Muhammaddan shunday bir gap rivoyat qilinibdi. U kishi aytyaptilarki bir erkakni erkaklik olati uchidagi xatna qilinganda kesib tashlanadigan terisi o'sha olat uchida bo'lsa, ya'ni xatna qilinmagan bo'lsa, yo bir kasal sabablik xatna qilinsa ham yana o'sha teri unib qolavergan va doimiy o'sha xatna qilinishi kerak holatda turibdi. Yana nima sabab bo'lsinki, ish qilib, masalan bir kofir musulmon bo'ldi, u xatna qilinmagan edi. Namoz o'qish kerak, tahorat qilish kerak. Mana bu holatdami? Ish qilibki o'sha erkaklik holatini ichidagi xatna qilib olib tashlanadigan teri olib tashlanmagan holatda bo'lsa o'sha odamdan siydik kelsa yoki mazi kelsa-yu o'sha holatdan ammo tashqariga chiqmay o'sha haligi olib tashlanadigan terini ichida qolgan bo'lsa shu yer to'lib qolgan bo'lsa ichib qolgan bo'lsa shu odamni tohorati sinadimi tashqarida ko'rinmadiku bu tashqariga chiqsa ya'ni ko'rinsa Taharat sınadı, ko'rinmadi, u ichida turibdi. Shu adamın tahorati sinadi. Bu ayol kishiga o'xshaydiki, agar mazimi yoki mi, uni farjidan e, keldi-yu, ammo tashqariga chiqmadi. Tashqarida ko'rinmayapti o'sha siydik. Ana shu holatda o'sha ayol tahorat sınadı deb hisoblanadi. Xuddi o'sha erkak kishidagi tashqariga chiqmagan, lekin o'sha teri ichida qolgandagi holat kabi. Yana shunga o'xshagan masala. Bir odam ehlil deyaptilar, o'sha siydik chiqaruv teshiga erkagini siydik chiqaruv teshiga, olat uchidagi. Shu teshikka bir paxta tiqib qo'ygan bo'lsa, sabablari bo'lishi mumkin. Kasallik sababdanmi? Nima bo'lsa-ki, e, dori qo'yish uchunmi? Nima bo'lsin, o'sha berkitilgan bo'lsa, paxta tiqib qo'yilgan bo'lsa. Endi o'sha paxtani olinganda o'sha ichkaridagi tarafi ho'llanib qolgan bo'lsa, demak siylik kelganmi degan gapmi bu? Torat sinmaydi. Ichkari taraf ho'llangan bo'lsa. Chunki u siylik tashqariga chiqmadi, u ichkaridagi paxta ho'lib turibdi. Ichkaridagi ho'llik torat sindirmaydi. ammo o'sha ichkaridagi nam bo'lgan paxta sekin tashqariga ham tepchib o'tgan bo'lsa, bu endi chiqibdi endi. Mana bu e, qaraladi bu vaqtida. Nimaga qaraladi? Agar o'sha qo'yilgan paxta, tiqib qo'yilgan paxta o'sha teshikdan balandda yoki barobar turgan bo'lsa o'sha teshikka. Shunda demak, siydik kepti va chiqibdi deb torat sinadi. Ammo agar u paxta pastga, pastda turgan bo'lsa, unda tahorat sinmaydi, chunki unda chiqqanligi aniq emas. Ya'ni o'sha paxta tushib ketgan emas, lekin pastda turibdi. U terdan hollanib qoldimi u paxta? Bu noma'lum. Ammo o'shani ro'barasida, ya'ni teshiligi o'sha tiqilgan teshigini ro'parasida tursa u paxta va o'sha yer namlanib qolsa, u vaqtida tahorat singan hisoblanadi. Mana bu masala ehtimol inson hayotida ro'y bermas, lekin bironta odamda bo'lsa agar shu odam musulmon bo'lsa, ibodat qilish kerak, tahoratni, namozni biladigan kishi bo'lsa, masalasiga mana javob aytib qo'yibdilar. Walau hashatil mar'atu farjaha biqutna فإن وضعتها في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل من القطنة لم يكن حدثا وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا لأن الفرج الخارج منها بمنزلة العليتين من الدبر فوجد الخروج وإن وضعتها في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من القطنة لم يكن حدثا لعدم الخروج وإن تعدت البلة إلى الجانب الخارج فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج كان حدثا لوجود الخروج وإن كانت متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج وهذا كله إذا لم تسقط القطنة فإن سقطت القطنة فهو حدث وحيث في المرأة سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل لوجود الخروج o'sha masalani davomi bir ayol kishi farjiga e, paxta tiqib olgan bo'lsa savol masalaga javob qilmoqchilar agar o'sha paxtani farjini tashqi tarafiga qo'ygan bo'lsa deydi. O'sha paxtani ichki tarafi hullanib qoladigan bo'lsa lam yakun hadasan. Sizlar kitobingizda qanday? Kana hadasan? Mana shu iborada kitobda nima bor ekan? Kana hadasan. Ya'ni betahorat bo'ladi. O'sha tashqi farjiga qo'yilgan paxtani farjiga tegib turgan ichki tarafi hullansa, nam bo'lib qolgan bo'lsa, u ayoldan e, siydikmi, hayzmi nimadir kelibdi, ya'ni tahorat sindi. Va illam yanfuz ilal janibil kharij la yakunu hadasan. Shundaymi? Endi agar o'sha o'sha namlik tashqi tarafga sizib o'tmagan bo'lsa, betahoratlik bo'lmaydi. Ya'ni demak ichi ho'llanib, o'sha paxtani tashqi tarafiga ham namlik yetsa, demak tahorat sinadi deyaptilar. Chunki tashqi farj ayolni farjini tashqi tarafi bu e, insonni o'sha ikkita dumbasini manzilatidir debdi. O'sha dumba orasida namlik e, bir najas ko'rinsa, ko'rinishi bilan tahorat singani kabi o'sha farjiga qo'yilgan paxtada namlik ko'rinsa tahorat sinaveradi deyaptilar. Endi agar u paxtani u tashqi farjiga emas, balki farjini ichiga qo'ygan bo'lsa, o'shanda o'sha tiqilgan paxtani ichki tarafi hullanib qolgan bo'lsa, tahorat sinmaydi. Chunki u baul usaylik tashqariga chiqmadi. Agar u namlik tashqi tarafga ham o'tgan bo'lsa sizib, ana o'shanda o'sha paxta o'sha farzdan tepada yo farzga ro'para o'tirgan bo'lsa, torat singan bo'ladi. Chunki u namlik chiqibdi. Agar u paxta pastda turgan bo'lsa, hali erkak to'g'risida aytgan masalada ham shu gap aytiladi. Unda betahorat bo'lmaydi, chunki unda u namlik boshqa sababdan deb unda betahoratlik bir bavul siylik chiqqan emas deb hisoblanadi. Mana shu masalalarning hammasi agar o'sha paxta tushib ketmagan bo'lsa, o'sha tiqib qo'yilgan paxta tushib ketmagan bo'lsa. Agar tushib ketgan bo'lsa va u nam bo'lgan bo'lsa, u albatta o'shanga qarab e, yo e, CD bo'lsa betahorat bo'libdi yoki qon bo'lsa hayz kelibdi deb hisoblanaveradi agar u paxta tushib ketgan bo'lsa. Ho, u paxtani tashqi tarafi ho'llangan bo'lsin yo ichki tarafi ho'llangan bo'lsin. Chunki tushib ketgan paxtada biz buni aniqlay olmas ekanmiz, demak uni tahorati sindi deb hisoblanar ekan. Mana shunday bir noqulay bir masalalar, lekin bu masalalarni javobi kerak insonga. Shuning uchun bu yerda aytdilar va tarjima qildik. Wala kana fi anfihi qurhun fasala damu an ra'sil qurh yakunu hadasan va in lam yakhruj min al-mankhar liwujud as-saylan an mahalli. Walau bazaqa fa kharaja ma'ahu ad-dam in kanat al-ghalabatu lil-buzaq la yakunu hadasan. لأنه ما خرج بقوة نفسه وإن كانت الغلبة للدم يكون حدثا لأن الغالب إذا كان هو البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن الدم سائلا وإن كان الغالب هو الدم كان خروجه بقوة نفسه فكان سائلا وإن كان سواء فالقياس ألا يكون حدثا وفي الاستحسان يكون حدثا وشه القياس أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسه واحتمل أنه خرج بقوة البزاق فلا يجعل حدثا بالشك وللاستحسان وجهان أحدهما أنهما إذا استويا تعارض فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعا للآخر فيعطى كل واحد منهما حكم نفسه فيعتبر خارجا من نفسه فيكون سائلا والثاني أن الأخذ بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلنا ولو ظهر الدم على رأس الجرح فمسحه مرارا وينجي ekan yangi masala bir odamni burnini ichida yarasi bo'lsa shunday bo'lib qoladi ana shu yarani uchidan qon oqsa yoki uni hadasan unda tahorat singan bo'ladi garchi burun teshigidan tashqariga qon chiqmasa ham ichkaridagi yaradan oqdimi oqqan hisoblanadi o'zini o'rnidan oqibdi demak tahorat sindi bu yoqqa oqib chiqmadiku demak tahorat sinmadi demaymiz ekan tahorat sinar ekan o'zi bir qon chiqqan seziladi. Qo'lnimi yo paxtanimi tiqilsa, ichkarida qon chiqibdi. Demak, bu oqqan bo'ladi. Yaradan oqqan, ammo burunni tashiga chiqmagan. Tahorat singan hisoblanadi. Agar bir odam tuflasa, bu juda ko'p sodir bo'ladigan holat. Tuflaganingizda qon qo'shilib chiqsa, agar tupuk g'olib bo'lsa, qondan ko'ra tupukni rangi g'olibroq bo'lsa yoki ajralgan bo'lsa tupuk ko'proq, qon ozroq bo'lsa betahoratlik bo'lmaydi. Chunki u holatda e, o'sha qon o'zini quvvati bilan chiqdi deyilmas ekan. Ammo o'sha tuplaganda tupuk bilan qon bo'lib, qon ko'proq bo'lsa, tupuk ozroq bo'lsa, haligini teskarisi. Unda betahorat bo'ladi. Chunki bu yerda g'olib lennal g'olib idza kana hul bizor. Chunki g'olib agar tufuk bo'lsa, tufuk ko'proq bo'lsa, unda qon o'zini quvvati bilan chiqmagan bo'ladi. Demak, qon oqqan hisoblanmaydi, tahorat sinmaydi. Agar g'olib qon bo'lsa, qon ko'proq bo'lsa, unda qon o'zini quvvati bilan chiqqan bo'ladi, oqqan bo'ladi. Demak, tahorat sinadi. Endi tupugi ham qon ham teng bo'lsachi? Mana shu masalaga ham javob aytyaptilar. Qoida bo'yicha keng bo'lsa, bir odam tuflaganda yarmi tupi, yarmi qon bo'lsa, tahorat sinmaydi. Ammo istehson, ya'ni boshqa bir masalani chiroyli sanadi ulamolar. U chiroyli sanalgan masala bo'yicha tupuk bilan qon teng bo'lib qolsa tahorat sinadi. Shunday qoida bor fiqh qoidalarida, usul fiqhda qiyos va istehson degan E, bu ko'p takror-takror keladi. Ya'ni o'zi bir narsaga qiyos qilganimizda, o'xshatganimizda boshqa bir asli bor masalaga taqqoslaganimizda aytadigan javob bu qiyos deyiladi. Yo o'sha taqqoslashimizga qarshi bir javobni ulamolar e, dalillari bilan chiroyli sanashadigan bo'lsa, ya'ni aqliy dalillari bilan uni istehson deyiladi. Demak, qiyosga binoan tupuk bilan qon barobar bo'lsa, tahorat sinmaydi, istehsonga binoan tupuk bilan qon barobar bo'lsa, taharat sinadi. Kıyaslı sababi, delili. ya'ni taharat sinmaydi deganlar delili. Qon bilan tupuk barobar bo'lib qolsa, shu ehtimol borki, öşü qon özünü quvvati bilan chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni milikiden, milkidan, qayerdan bo'lsin, kuvveti quvvati bilan chiqib oqqan bo'lsin. yoki haligi tupukni quvvati bilan qon qo'shilib chiqqan bo'lishi mumkin. O'zi chiqmasdi u qon. O'sha yerda qolardi-yu, tupukni quvvati bilan qon ham tashqariga chiqib qoldi. Ehtimol bor ekanda. Shak bor ekan bu yerda. Bu o'zi chiqarmidi yoki tupukni quvvati bilan chiqdimi degan shak bo'lsa, shak bo'lgan joyda tahorat sinmaydi. O'tgan darsimizda o'tdik shekillik. insonni shayton alahsitib E, torating sindi deb aniq torati singani ma'lum bo'lmasa torat sinmaydi deb aytildi-ku. Bu yerda ham shubha bo'lar ekan torat sinmaydi dedilar. Endi tahorat sinadi degan istehson ikkita sabab bor ekan. Ikkita dalili bor ekan. Bittasi agar o'sha tupuk bilan qon barobar bo'lsa, bir-biriga qarshi turibdi endi. Tupuk bo'lsa tahorat sinmaydi, qon bo'lsa tahorat sinadi. Demak, ikkovidan bittasini boshqasiga tobe deya olmaymiz, barobar bular. Demak, ikkovidan har biriga o'zini hükmünü beriladi. Ya'ni tufuk ham o'zi chiqdi, qon ham o'zi chiqdi deyiladi. Qon o'zi chiqdi degandan keyin, demak, qon oqdi degani bo'ladi, tahorat Öz degani bo'ladi. O'sha tahorat singdi deganlarda ikkinchi dalili shuki, ehtiyot ishtiboh vaqtida ishtiboh bo'lganda, ya'ni bu tahorat sinadimi, sinmaydimi degan bir shubhaga tushganingizda ehtiyot nima? ehtiyot o'sha ehtiyot tarafini olish ehtiyot. Ya'ni u tahoratni yangilab ola qolay deganingiz ehtiyotda. ehtiyotni olishingiz vojib bo'ladi shubha bo'lganda. Mana biz aytgan gapda, ya'ni tahorat sinad deganimiz ehtiyot tarafida, tahorat sinmaydi desak ehtiyotsizlik tarafi bu. ولو ظهر الدم على رأس الجرح فمسحه مرارا فإن كان بحال لو تركه لسال يكون حدثا وإلا فلا لأن الحكم متعلق بالسيلان ولو ألقى, ألقي عليه ألقى عليه الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلناه Xo'p, yana yangi masala. Bir yara bor bir odamda, jarohat bor. Shu jarohatni boshida uchida qon ko'rindi. Jarohatni uchida qon ko'rindi. Inson uni qayta-qayta silab yo qashladi. Qashlagandan keyin haligi ozgina ko'ringan qon endi ko'payadi-da. shu qadar ko'paysaki, agar endi o'sha qashlab qo'ygandan keyin haligi ko'paygan qon oqadigan darajada bo'lsa, ya'ni tek qo'ysa oqqudek ko'proq chiqib ketgan bo'lsa, haligi yarani uchidan qon. Unda oqdi deb hukm qilinadi, bu betohorat bo'ladi. Agar ko'paysa ham u qon oqadigan darajada bo'lmasa, bunda ham bo'ladi-ku. Bunda tahorat sinmaydi. Chunki hukm oqishga mutaalliq edi-da, ya'ni qon oqsa tahorat sinadi degandik. Xo'p, endi o'sha yarani ustiga, o'sha qonni ustiga kul sepib qo'ysa yo tuproq sepib qo'ysa, ya'ni bu oqmasin deb, qurib qolsin deb. Haligi e, kul yo tuproq qonni emib olsa, emib olsa. Ya'ni haligi quruq kul, quruq tuproq qonli tuproqqa aylanib qolsa, demak bunda oqdi deb hisoblanadi, torat sinadi. yoki o'shani qonni ustidan bir narsa bog'lab qo'ydingiz. Yarangiz ustiga. Shunda haligi bog'lagan latta nam bo'lib, qonda nami unga sizib höl bo'lsa haligi latta. Va o'tsa tashiga qonni rangi va ho'lligi. Betahorat bo'ladi dedi ulamolar. Chunki bu yerda qon demak oqibdi. Oqqizgani qo'ymadingiz, baylab qo'ydingiz, lekin oqibdi-da u tashqariga chiqdi-ku. Endi agar siz baylagan lattingiz ikki qavat bo'lsa, astar avrali ikki qavat bo'lsa, unda o'shandan bir qavatiga o'tsa agar e, bunda albatta tahorat sinadi. Xuddi bir qavatdan o'tganda tahorat sin deganda, ikkinchi qavatidan o'tmayapti, lekin birinchi qavatdan o'tdi. Mana bu ham ko'p uchraydigan masalaga javob. Walau saqatati dudatu awil lahmu min al-farj. Shundaymi ham? لم يكن حدثا ولو سقطت من السبيلين يكون حدثا والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها لتولدها من الأنجاس وقد خرجت بنفسها وخروج النجس بنفسه حدث بخلاف الخارجة من القرح لأنها طاهرة في نفسها لأنها تتولد من اللحم واللحم طاهر وإنما النجس ما عليها من الرطوبات وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسها falam yujad خروج najasi فلا yakun حدثا Yangi masala. Agar e, farjdan jinsiy a'zodan qurt tushsa yoki go'sht tushsa bir parcha. Nima bo'ladi? Qurt yoki go'sht tushsa tahorat sinmaydi. Lam yakun hadasan. Qanday? men shuni so'radim-ku sizlar O'sha to'g'ri o'sha. O'sha to'g'ri. Chunki farzli masalasi boshqada. Xo'p. Agar bir jarohatdan, yaradan qurt tushsa yoki o'sha yarani bir parchasi bo'lgan go'sht tushib ketsa, tahorat sinmaydi. Agar ikki yo'ldan mana o'sha hozirgi gap tasdiqlaydigan gap endi. Ya'ni insonni oldi yo orqa chiqaruv teshigidan ikki yo'ldan. O'sha qurt yoki go'sht chiqadigan bo'lsa, unda tahorat sinadi. Nimaga bunisida sindi, unisida sinmadi desa, farq shuki, e, o'sha ikki yo'ldan chiqqan qurt o'zi najasdir. Nimaga u najasdan paydo bo'lgan? Najas turadigan oshqozonning ichidan paydo bo'ldi. insonni ichidan paydo bo'ldi. Va o'zi chiqdi u tashqariga, demak tahorat sinadi. E, najas chiqqandan keyin tahorat sinadi. Ammo yaradan, jarohatdan chiqqan qurt bo'lsa, u qurt tozadir. yoki o'sha go'sht tozadir. Chunki u qurt o'sha go'shtdan paydo bo'lgan. Go'sht toza-ku. Insonning go'shti Ya'ni namozi u narsa agar unda qon oqmasa, uni go'shti biz harom demaymiz. Ya'ni iste'moli harom, lekin inson o'zi harom emas. Endi haligi tushgan qurtni, hali yaradan tushgan qurt yoki yaradan ajrab chiqqan go'shtni najasi nima desa, o'shindagi namlik. Namlik, ya'ni o'sha tushgan qurtni atrofida ozgina qon bo'lishi mumkin Yer bo'linib tushgan go'shtni bir cheti qon bo'lishi mumkin ozgina ana shu namlik bor bu namlik najasdir ammo o'sha namlik o'zi chiqqani yo'q o'zi tushib qolgani yo'q hali qurt bilan birga tushdi aytuvdik agar qon o'zi oqsa toratsinadi. bu yerda u qon o'zi oqmadi balki hali qurt olib tushdi uni Demak, najas chiqdi demaymiz. Najasni bir qurtmi yo go'shtmi o'zi bilan birga olib tushibdi-da, unda tahorat sinmaydi. Demak, o'sha yaradan e, agar qurtlagan bo'lsa, o'sha qurt tushib ketish tahoratini sindirmaydi o'sha yarador odammi? E, yoki hatto bir go'sht bo'linib, o'sha qurt yo go'shtda ozgina qonni namligi bo'lsa ham, uni qon oqdi deb tahoratini sindi demaymiz ekan. ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال لا يكون حدثا لأنه ما خرج بنفسه وكذا لو عض على شيء فظهر الدم على أسنانه لما, لما قلنا ولو صعد في أنفه ووصل الصعود إلى رأسه ثم رجع إلى الأنف أو إلى الأذن لا يكون حدثا لأن الرأس ليس موضع الأنجاس ولو عاد إلى الفم ذكر الكرخي أنه لا يكون حدثا لما قلنا وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف أن حكمه حكم القيل لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم إلا بعد نزوله في الجوف Bir odam tishini kavladi. Ko'p sodir bo'ladi. Tishini cho'pay bilan kavladi. Tishi orasidagi narsalar chiqarib yubormoqchi bo'ldi. Shunda o'sha hilolini, o'sha cho'pagini uchida qon ko'rindi. Bo'ladimi shu ish? shu qon o'sha yerda ko'rinishi bilan torat sinmas ekan. Chunki u qon o'zi chiqqani yo'q, haligi cho'pak olib chiqdi uni. Shuningdek, bir odam bir narsani chaynadi, qattiq tishladi. Shunda tishida qon ko'rindi. Ya'ni tishi milkiga botib, tishi bilan milkining o'rtasida qon ko'rindi. O'zidan o'zi ko'rinmadi, hali qattiq tishlash bilan ko'rindi. Bunda ham o'sha qon o'zi chiqqan yo'q deb torat sinmas ekan. Bunda biz torat sinadi deb yurardik. Ya'ni bu degan o'sha ko'rinishligini o'zingizla bo'ldi. Keyin masalan bir odam tishini e, kavlaganda haligi cho'payda qon ko'rindi. Torat sinmadi deyaptilar-a. Lekin o'sha odam tuflasa qon chiqsa, endi bu tahorat sindi. Endi bu qolgan qon oqdi endi. Gap o'sha tuflaganda qon chiqmaydi-yu, faqat buni o'zida qon ko'ringani haqida ketyapti. keyingi o'sha tishlaganda tishida qon ko'rindi degani o'sha qonni artib olinsa yangi qon paydo bo'lmasa keyin tahorat sinmaydi. Yo'q keyin yana qon, u keyingisi endi oqdi. tahorat sinadi unda. Mana masalani aniq bilaylik. Bir odam burniga suv oldi yo dori tomizdi. Yotib olib burningizga dori tomizdingiz. Haligi tomizgan doringiz, quygan doringiz boshingizga chiqib ketdi. keyin yana burunga qaytib tushdi o'sha suyuqlik o'sha dori yoki quloqqa tushdi boshdan tahorat sinmaydi shunda chunki bosh najas turadigan joy emas u suv o'sha dori najasga aralashdi demaymiz endi demak tahorat sinmaydi ha endi agar burunga quloqqa qaytmadi balki og'izga qaytib keldi u og'izdan chiqdi haligi dori karxiy degan olim aytayaptilar-ki, bunda ham og'izga qaytib kelsa ham tora sinmaydi endi ali ibn jahat abu yusufdan rivoyat qilgan bo'yicha buni hukmi ham qayni hukmi kabidir ya'ni chiqqan qayda qanday hukm aytildi o'sha og'izga miyadan qaytib tushgan suv ham xuddi tashqaridan e, me'dadan chiqqan qay kabi boshdan tushadimi u suv qorindan chiqadimi qay hisoblanadi agar og'iz to'ladigan bo'lsa tahorat sinadi bo'lmasa sinmaydi qay kabi deydilar chunki boshga yetib borgan suv e, og'izdan tushmaydi abu yusuf aytyaptilar magar u e, qoringa o'tib keyin qorindan og'izga chiqadi deyaptilar go'yo bosh bilan og'izni o'rtasida aloqa yo'q bosh bilan burun va quloqni o'rtasida aloqa bor deyaptilar og'izdan chiqsa demak qorindan chiqqan hisoblanadi qay kabi deb aytibdilar ولو قاء بلغما لم يكن حدثا في قول أبي حنيفة محمد وعند أبي يوسف يكون حدثا فمن مشايخنا من قال لا خلاف في المسألة لأن جواب أبي يوسف في الصائد من المعيدة ولو حدث وهو حدث عند الكل وجوابهما في المنحدر من الرأس وهو ليس بحدث عند الكل ومنهم من قال في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس بحدث وفي الصائد من المعدة اختلاف bir odam balg'amni qayqisa, qayqlar ichidan balg'am keldi. Tahorat sinmaydi, u tupik kabi deyaptilar-da. Bu gapni Abu Hanifa bilan Muhammad aytdilar. Abu Yusuf bo'lsa, balg'am kelsa ham qayq o'rnida insonning ichidan tahorat sinadi der ekanlar. Endi e, shayxlar, ulamolardan shu masalada shunday deganlar borki, bu masalada ixtilof yo'q. Ya'ni go'yo suratda Abu Hanifa, Muhammad ikkovi bir taraf, Abu Yusuf bir taraf bo'lib o'rtada ixtilof paydo bo'ldi. Balg'am kelsa ular torat sinmaydi desa, Abu Yusuf torat sinadi deyaptilar. Ulamolarimiz aytadilarki, bu yerda unda ixtilof yo'q o'rtalarida. Chunki Abu Yusufning gaplari shuki, Abu Yusuf aytmoqchilar, o'sha balg'am oshqozondan chiqqan. Shunda tahorat sinadi. Bu qay hisoblanadi deydilar. Oshqozondan chiqsa balg'am tahorat sinadi. Hamma bunga ittifoq. Endi Abu Hanifa bilan Muhammad bo'lsa, u balg'am oshqozondan chiqqan emas, balki boshdan tushgan balg'am. Endi boshdan bir narsa tushadigan bo'lsa, unda tahorat sinmaydi. Bunga ham hamma ittifoq qiladi. Demak, ikkovlari ikkita masalani aytibdi. boshdan tushgan balg'am torat sindirmaydi. Agar me'dadan oshqozondan ko'tarilib chiqqan balg'am bo'lsa, torat sindiradi. Gap shu ekan. Endi yana bir olimlardan biri aytadiki, boshdan tushgan e, balg'amda uni torat sindirmasligiga hamma ittifoq qiladi. Ammo oshqozondan chiqqan balg'amni tahorat sindirishligi to'g'risida ixtilof bor avvalgi gapimizda oshqozondan chiqsa balg'am tahorat sindiradi deb aytiluvdi bir olim aytayapti, yo'q oshqozondan chiqsa balg'am chiqsa ham tahorat sinmaydi deganlar ham bor tahorat sinadi deganlar ham bor abu yusuf har holda balg'amni qayt qilsa tahorat sinadi dedilar dalillari وجه قول أبي يوسف أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس لأن المعدة معدن الأنجاس فيكون حدثا كما لو قاء طعاما أو ماء ولهما أنه شيء صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس فكان طاهرا على أن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتادوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم وأكمامهم من غير نكير فكان إجماعا منهم على طهارته وذكر أبو المنصور أنه لا خلاف في المسألة في الحقيقة لأن جواب أبي يوسف في الصعيد من المعدة وأنه حدث بالإجماع لأنه نجس وجوابهما في الصعيد من الحواشي من حواشي الحلق وأطراف الرئة وأنه ليس بحدث بالإجماع لأنه ظاهر فينظر إن كان صافيا غير مخلوط بشيء من الطعام وغيره تبين أنه لم يصعد من المعدة فلا يكون نجسا فلا يكون حدثا وإن كان مخلوطا بشيء من ذلك تبين أنه صعد منها فكان نجسا فيكون حدثا وهذا هو الأصح Xo'p, endi o'sha oshqozondan chiqqan bo'lsa balg'am. Ixtilof bor deb aytdilar-ku ba'zi rivoyatlarda. Ya'ni Abu Hanifa bilan Muhammad balg'am oshqozondan chiqsa ham torat sindirmaydi degan gaplari bor ekan. Abu Yusuf oshqozondan chiqsa balg'am torat sindiradi degan gaplar. Shunday masala ham aytilgan ekan. Abu Yusufning gaplari bo'yicha hali oshqozondan chiqqan balg'am najasdir. Nimaga? U oshqozondagi najasga aralashib chiqqan bo'ladi. Demak, tahorat sindiradi deyaptilar-da. Chunki mayda, me'da, ya'ni oshqozon najaslar o'rnidir. u yerda najos bo'ladi unda. Demak, o'sha yerdan chiqqan balg'am unga aralashib chiqadi va najos hisoblanadi, betahorat bo'ladi, tahorat sinadi. Masalan, bir odam ovqatni qayqsa yoki suvni qayqsa ham quruq suv bo'lsa ham o'sha najos bor joydan chiqdi deb tahorat sinayotgandik-ku, najos chiqdi deb, o'sha suvni najos deb hisoblanayotgandik. Demak, tahorat sinadi balg'am chiqsa ham deyaptilar. Ammo Abu Hanifa bilan Muhammad yo'q, balg'am chiqsa oshqozondan chiqsa tahorat sinmaydi dedilar. Nimaga desa dalil aytyaptilar. Balg'am juda silliq narsa. Unga bir narsa yapishmaydi. U suv kabi boshqa ovqatlar kabi emas. Unga najosat yapishmaydi. Demak, u toza balg'am chiqqan bo'ladi. Bu gapga bir dalil keltiryaptilar. O'sha chiqqan balg'amni najos emasligiga dalil qilib aytyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlaridan, sahobalardan boshlab eshitamiz, bilamizki, ular odatlangan. agar balg'am kelsa bemalol e, ko'ylak yo to'nlarini etagigami yoki yenglarigami o'sha balg'amni olardilar. Masalan, namozda kelsa o'sha e, nima latta bo'lsa ro'molchalarini o'shanga olardilar. Hech kim inkor qilmas edi. Sen mana bu kiyiming najas bo'ldi deyilmasdi-ku. Demak, u balg'am najas emas, demak, tahoratim sinmaydi. Demak, bu yerda e, o'sha e, sahobalar ittifoq qildi. O'sha balg'amni toza ekanligiga mana shu fe'llaridan ular hammasi bu to'g'rida ittifoq ekanliklari, balg'am najas emas, demak tahorat sindirmaydi degan gap chiqyapti dedilar. Abu Mansur shu masalada ki bu masalada o'zi agende ihtilap ixtilof yo'q ulamolarimiz da. Chunki Abu Yusufning javoblari me'dadan chiqqan e, haqida ketyapti. Me'dadan chiqqan balg'am torat sindiradi deyaptilar. E, albatta me'dadan chiqqan torat sindiradi dedilar. Chunki u najas deyaptilar. Abu Mansurning gaplari bu endi. Endi Abu Hanifa bilan e, Muhammadning javoblari bo'lsa, u kishi aytayaptiki, me'dadan chiqmagan deyapti bular. Oshqozondan masu, ammo mana shu halqum atrofida. Shu yerda balg'am bo'lib qoladi ba'zan. yoki o'pka atrofidan chiqqan balg'am me'dadan oshqozondan emas bu ana demak bular torat sinmaydi der ekan me'dadan chiqqan balg'am torat sindirmaydi demayapti ekan balki o'sha o'pkadan yoki halqum atrofidan tomoqdan qirib o'shandan chiqqan balg'am haqida ketyapti ekan agar tomoqdagi balg'am bo'lsa yoki o'pkadan o'sha o'pka kasalligiga duchor bo'lgan odam balg'ami bo'lsa, u chiqqan balg'am torat sindirmaydi. Chunki oshqozondan chiqqan emas, me'dadan chiqqan emas. Bu balg'am toza hisoblanadi. Shuni qayerdan chiqqan bu balg'am? Bilishlik uchun qaralar ekan. Agar o'sha balg'amga bir taom aralashmagan bo'lsa, toza turgan bo'lsa, taomni ishqilib boshqa bir narsa qo'shilmagan bo'lsa, ma'lum bo'ladiki, u oshqozondan chiqmayapti ekan. Demak, e, u balg'am najas emas, demak tora sindirmaydi. Agar o'sha balg'amga bir narsa aralashgan bo'lsa, unda ma'lum bo'ladiki, u oshqozondan chiqibdi. Demak, u najas bo'ladi, demak tahorat ham sinadi. Mana shu gap to'g'riroq. Mana bir masalaga, shu balg'am masalasiga to'rt tarafdan keldilarda va eng to'g'risi deb mana shu masalani oldilar. ya'ni balg'am chiqqan balg'am e, toza turgan bo'lsa u torat sindirmaydi unda bir taomni bir izi qolsa aralashmasi u demak bu oshqozondan chiqibdi deb turib bu tahorat sindiradi deb aytadilar bu qay masalasini ikkinchi dars o'qiyapmiz xudo xohlasa yana kelgusi darsda ham yana shu masala davom etadi